faksa do Na Osječkom građevinskom fakultetu razgovarala sam sa prodekanicom gospođom e, doktoricom Irenom Bošnjaka Klešina i sa e, predsjednicom udruge studenata e, građevinskog fakulteta gospođicom Kristinom Struka. Pozdrav dragim slušateljima iz Osijeka, javljam se iz Građevinskog fakulteta u Osijeku i razgovaram sa prodekanicom Mirenom Bošnjak-Klešina. Pa dobar dan gospođo Mirena. Dobar dan. E, ja sam prodekanica za nastavu i studente na Građevinskom fakultetu Osijek, pa evo da se ukratko predstavim. Diplomirala sam 1985. godine na Zagrebačkom fakultetu Građevinskom u Zagrebu. E, magistrirala sam 1997. također na istom fakultetu, a 2004. godine sam doktorirala. Područje mog rada su zidane monumentalne građevine, njihova stabilnost i nerazorne metode ispitivanja materijala. Hvala. Znači, obrazovni sustav u Hrvatskoj u sve većem je previranju. Pa što se u vezi s tim događa evo, na vašem fakultetu? Koji su planovi? Pa e, ja bi prije svega ukratko predstavila naš fakultet, pa onda u sklopu tog predstavljanja mislim da ću govoriti na vaše pitanje. E, dakle, Građevinski fakultet je jedna od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurija Štrosmajera u Osijeku. Prošle godine smo slavili 40. obljetnicu i upravo te 2016. godine smo uselili u našu novu zgradu. 1976. godinu smatramo godinom kada je započelo obrazovanje građevinskih inženjera u Visokoj tehničkoj školi. Od 1986. godine samostalno izvodimo sveučilišni dodiplomski studij. Od 2005. E, šest akademske godine e, počinje provedba suvremenih studija građevinarstva usklađenih sa bolonskom deklaracijom, dakle takozvani bolonski proces. E, na našem fakultetu studira oko 1000 studenata na različitim studijskim programima koji su organizirani kao preddiplomski studiji, diplomski studiji i poslijediplomski studiji. Od preddiplomskih studija e, imamo preddiplomski sveučilišni studij građevinarstvo, preddiplomski sveučilišni studij arhitektura i urbanizam. E, ove godine upisujemo drugu generaciju studenata na tom studiju i preddiplomski stručni studij građevinarstvo koji je organiziran kao redoviti i izvanredni studij. Zatim e, diplomski sveučilišni studij e, na kojem imamo smjerove nosive konstrukcije, organizacija, tehnologija, menadžment građenja, hidrotehnika i naš najmlađi smjer, smjer prometnice kojeg izvodimo od 2013. godine. Zatim tu je još i specijalistički diplomski stručni studij. E, diplomski studiji su diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski specijalistički studij. E, diplomski sveučilišni studij mogu upisati e, studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva odnosno e, preddiplomski stručni studij ukoliko polože ispite razlikovne godine kod nas na Građevinskom fakultetu. E, diplomski specijalistički studij, e, o pardon, e, specijalistički diplomski stručni studij je namijenjen studentima koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstvo ili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstvo. Nastava na našim studijima je organizirana kroz obavezne predmete, izborne predmete i terensku nastavu. Mi pripremamo studente za rad u projektiranju, građenju, radu u državnoj upravi, znanstvenim institucijama. E, dakle, osposobljavamo naše e, studente za samostalan rad, za timski rad i imamo dobre povratne informacije iz privrede e, sa kojom smo dosta povezani. također, stalno radimo na našoj ponudi studijskih programa, dopunjavamo studijske programe. E, prošle godine e, smo proveli rekonstrukciju diplomskog studija kojeg smo sad e, prilagodili studentima iz gospodarstva. Uveli smo novi studijski program preddiplomski sveučilišni studij arhitektura i urbanizam i također planiramo provesti i rekonstrukciju ostalih studijskih programa u narednih par godina. Znači sve to e, radimo osluškujući potrebe gospodarstva i lokalne zajednice. E, također e, radimo na programima cjeloživotnog obrazovanja. E da, to sam vas znači htjela pitati, ovaj, vaš stav o, cjeloživotnom obrazovanju. Kako se vi, koje je vaše mišljenje, ovo što fakultet radi vezano za to? Smatram da je cjeloživotno obrazovanje veoma važno i baš zbog toga e, u kontaktu sa e, zajednicom, privredom e, mi organiziramo program za upotpunjavanje i usavršavanje znanja obveznika stručnog usavršavanja, zatim obrazujemo osobe koje vrše energetsko certificiranje zgrada, E, također organiziramo stručna predavanja o kojima obavještavamo inženjersku zajednicu. E, ta predavanja organiziramo i na zahtjev inženjerske zajednice ukoliko postoje nekakvi e, problemi ili nekakvi novi propisi ako su uvedeni pa da im protumačimo dodatno o čemu se to radi. Znači izbora ima i za studente i za osobe koje žele nastaviti svoje obrazovanje. Tako je, trudimo se. I smatrate, znači fakultet se trudi držati korak sa tržištem rada zapravo. Da, mi smo uvijek e, u kontaktu sa privredom jer naši studenti se zapošljavaju u privredi i moraju biti e, obrazovani i spremni za rad u privredi. Pa recite imali mjesta za neke promjene, biste voljeli neke možda promjene da se naprave? Pa evo mi, mi stalno radimo na, evo rekla sam na njegovanju studijskih programa, ali ono što bismo e, voljeli e, napraviti je e, uvesti stručnu praksu u, na diplomski sveučilišni studij, obzirom da u razgovoru sa studentima smo shvatili da je to ona karika koja nedostaje. Tako da radimo na tome, to je dosta složen proces, nije jednostavno to napraviti, ali evo nadamo se da ćemo to uspjeti riješiti. Prije e, dvije godine e, u sklopu projekta Hrvatski kvalifikacijski okvir e, kojeg je bio nositelj naš fakultet je 30 studenata išlo na studentsku praksu u sklopu tog projekta i povratne informacije su bile odlične. Znači po završetku te prakse anketirani su i poslodavci i studenti i u biti vidjeli smo da e, kroz tu anketu da smo na dobrom putu da dobro obrazujemo studente i poslodavci su nam još ukazali na neke e, segmente gdje bi trebali malo više raditi. Znači, trudite se da se malo promijeni, naravno, ta napokon situacija neusklađenosti obrazovnog sustava, jel tako, i, tržišta rada. A recite mi ovako, s kojim još vi institucijama i udrugama evo, surađujete kao fakultet i kako? E, surađujemo sa e, građevinskim fakultetima u Hrvatskoj preko udruge građevinskih fakulteta Hrvatske, zatim sa arhitektonskim fakultetima preko udruge građevinskih fakulteta Hrvatske, Mm. Naši e, nastavnici su e, članovi tehničkih odbora na nivou države, e, sudjelujemo odnosno radimo sa Udrugom hrvatskih građevinskih inženjera, sa Hrvatskom komorom građevinskih inženjera, Hrvatskom komorom arhitekata, sa lokalnom zajednicom. Također surađujemo i sa fakultetima izvan Republike Hrvatske, dakle Engleska, Svonci, Amerika, Njemačka, Mađarska, Portugal, susjedne zemlje, znači Slovenija, Srbija, Makedonija, i Bosna Hercegovina. Evo da pozdravim još jednom e, slušatelje, da podsjetim, evo razgovaram sa gospođom Irenom Bošne Klešina, e, protekarnicom na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Ovako, još jedno pitanje, e, još par zapravo. Po čemu, evo, biste vi rekli da vaš fakultet eventualno zaostaje za najboljim europskim i svjetskim školama i fakultetima, ako uopće zaostaje, evo, je li problem novac ili inercija akademske zajednice općenito? Pa, Problem je možda jedino u radnim mjestima, e, tako da mi se trudimo u okviru zadanih koeficijenata rješavati naše probleme, tako da svake godine e, zaposlimo jednog ili dva e, nova asistenta, evo ove godine ćemo zaposliti tri asistenta. U redu. ovako recimo još koliko ste vi zadovoljni sa kurikulumom evo na fakultetu? Jel biste još nešto tu možda promijenili? Pa mislim da sam u biti već odgovorila na to pitanje. E, mi stalno radimo na poboljšavanju naših studijskih programa. E, uglavnom smo zadovoljni, ali osluškujemo zajednicu, privredu e, i naše studente i u skladu s tim radimo. Smatrate li da se fakultet dobro snašao u bolonskom procesu kad je on bio uveden? Da, mislim da smo se dobro e, snašli, obzirom da i prije bolonskog procesa je kod nas e, na velikom broju kolegija postojalo kontinuirano e, ispitivanje, zahtijevao se kontinuiran rad studenata, tako da smo se vrlo dobro uklopili. Ovako, recite mi e, što planirate za dane fakulteta, evo što inače imate od, od događanja na fakultetu? E, za dane fakulteta e, imamo, organiziramo različite tribine, popularno znanstvena predavanja, radionice sa učenicima srednjih škola, tako da obilježavamo taj dan i medijskim istupanjima da se čuje za nas. Tako je, to je ipak glavno. E, značajnu podršku je u održavanju nastave čine honorarni nastavnici. Poznati su problemi s isplatom honorara. Evo, kako tome doskočite ili imate neko mišljenje o tome? Kod nas e, honorarnih nastavnika nema puno. E, mi oduvijek njegujemo vlastite kadrove, tako da gotovo cjelokupnu nastavu izvode naši nastavnici. Ove godine imamo iskorak u tome obzirom da imamo preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma tako da se tu povećao broj e, vanjskih suradnika, ali evo nadamo se da ćemo i to u narednom razdoblju riješiti. E, recite s čime se još fakultet bavi, s kime još evo surađujete, organizirate li još nekih susreta, možda studijska putovanja ili nešto? E, da, naš e, fakultet. Imate uglavnom, jel tako, da znaju studenti E, ovako, kao jedno od glavnih obilježja bolonske reforme na, navodi se često mobilnost studenata. U sklopu programa Erasmus e, potpisani su sporazumi s fakultetima diljem Europe i naši studenti i profesori sve više koriste tu mogućnost. Da li možemo očekivati i obratnu situaciju, to je gostovanje stranih nastavnika i studenata? Što je preduvjet za to? Da, naši studenti i nastavnici idu e, van na međunarodna sveučilišta ali možemo se pohvaliti da i e, određen broj studenata i nastavnika dolazi kod nas na naš fakultet. E, da bi ostvarili tu razmjenu e, moramo osigurati međunarodnu prepoznatljivost. Dakle, mi sklapamo ugovore sa sveučilištima van Republike Hrvatske, radimo na međunarodnim projektima zajedno sa drugim sveučilištima e, organiziramo međunarodne studentske radionice kod nas i to su sve preduvjeti koje treba e, realizirati da bi mogli e, imati međunarodnu suradnju. Koliko su studenti na vašem fakultetu motivirani i optimistični? koje kakvi su njihovi stavovi, što očekuju od budućnosti? naš fakultet je težak fakultet. Tako da većina studenata koji upisuju ovaj fakultet to znaju i mislim obzirom na e, sve što rade unutar fakultetskih obaveza i e, obaveza koje si same nametnu, znači organiziranje različitih e, radionica, konferencija studentskih, odlazaka njihovih u ljetne škole u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mislim da su dosta motivirani. I što mislite o ovome iseljavanju mladih ljudi o kojem slušamo svaki dan, neke druge države, nekim snovima, trbuhom za kruhom? Ne podržavam iseljavanje nikako. E, mislim da kod nas ima mjesta za sve nas. E, smatram da nije loše da mladi ljudi dok su studenti ili kad završe fakultet da odu van, e, da upoznaju druge ljude, druge zemlje, da se dokažu, steknu određeno iskustvo, ali trebaju se vratiti kući. I što savjetujete studentima ovako pri izboru fakulteta kada jednom dođe do toga, do tog razdoblja? Studenti kada e, biraju fakultet e, smatram da trebaju izabrati ono što vole. E, to je osnovni preduvjet da bi taj fakultet mogli završiti i da bi taj posao mogli raditi cijeli život. Ako su skloni tehničkim znanostima, ako razmišljaju o građevini, mislim da se trebaju osvrnuti, pogledati oko sebe i E, zapitati se što vide. Vidim cestu koju je napravio graditelj, vidim most koji je napravio graditelj, kuća u kojoj živim napravio je graditelj, škola u koju idem napravio je graditelj, fakultet, e, kazalište, e, kino, sportska dvorana, hidroelektrana, sve su to napravili graditelji, to je prekrasno zanimanje. Naravno, kao i svako drugo. Kad ima prema nečemu ljubavi uvijek se pronađe svugdje oko nas neki aspekt tog posla. Svaki posao je zapravo bitan, jel? Tako je, svaki posao je bitan i baš zbog toga je važno da odabereš ono što voliš. To je najbolje, evo lijepa poruka za kraj. Gospođa Evo Bošnjak Klešina, evo hvala vam puno. Evo, hvala i Pozdrav iz Osijeka s Građevinskog fakulteta. Pozdrav slušateljima, javim se sa Građevinskog fakulteta i razgovaram sa gospođom Kristinom Strukar, predsjednicom udruge studenata Građevinskog fakulteta koja je evo bila i u funkciji predstavnika u zboru. E, koliko ste dugo, recite mi, u ovoj funkciji na fakultetu? E, u funkciji e, predsjednice udruge studenata Građevinskog fakulteta Osijek sam posljednjih pa 6-7 mjeseci jer se e, predsjednik, e, odnosno predsjednica bira svake godine, znači e, u funkciji smo godinu dana. A kao član studentskog zbora bila sam posljednje dvije godine. Recite koliko se često može kandidirati za predstavnika studentskog zbora? Svake dvije godine, upravo ove godine je raspisan novi natječaj za predstavnike studentskog zbora. Tako da je moj mandat zapravo završio, te su novi studenti došli na naše mjesta. Naravno, ipak ide nov, nova akademska godina. E, što ste morali proći evo da postanete predsjednica udruge studenata građevinskog fakulteta? E, pa imali smo e, izbor na e, našem sastanku, znači na redovnoj godišnjoj sjednici, birali se novi, novi sastav i mene su e, predložili te su me izabrali za predsjednicu. Znači moralo se e, ostvariti više od 50% glasova kako bi došla na to mjesto. E, nema nikakvih posebnih uvjeta, potrebno je biti član barem godinu dana, biti redovan na sastancima, sudjelovati u većini aktivnosti kojima se udruga bavi i to su neke osnove jel? i pokazati se kao odgovoran član koji je spreman izdvojiti svoje slobodno vrijeme e, kako bi učinio se potrebno da udruga radi ono što treba. Jel? Znači svijest, jel tako, društvena o svemu, koji su problemi, odgovornost, zrelost. Pa odgovornost, e, znači stvari u tome da moramo nastaviti e, preuzeti odgovornosti bivših članova e, koji su se zaista potrudili da ova udruga djeluje, koji su uložili sav trud i svu energiju kako bi pokrenuli nešto što do sad nije postalo. Znači, udruga postoji posljednjih pet godina i zaista na početku su bili užasno teški svaki početak je naravno težak, ali evo kroz ovih pet godina polako se to olakšava, imamo veće osobe koje su nam spremne pomoći, e, možemo se obratiti kad god treba, neki od naših članova e, su i ovdje e, zaposleni na fakultetu kao asistenti i svaki put im se možemo obratiti i to su uglavnom, moram reći, jako dobri studenti koji su udruzi i znači nema nikakvih problema sa izdvajanjem svog slobodnog vremena i imati dobre ocjene. E, to uopće nije problem. Recite, je li možda problem što je u pitanju samo godina dana? Bi možda dobro došlo ipak više vremena za pripremu, znam treba određeni broj mjeseci da se sve to organizira ponovo. Pa godinu dana znači mandat. Kroz tih godinu dana se priprema za iduću godinu. Imamo članove koji su u udruzi nekoliko godina. Mandat je godinu dana u slučaju da netko s pete godine postane predsjednik. On nakon godinu dana uglavnom e, odlazi sa fakulteta, ali e, diplomira, no ukoliko nastaje fakultet ili je to student sa mlađe godine, znači treće ili četvrte, on može taj mandat e, produžiti, znači kroz dvije, tri godine, ovisi koliko dugo ostaje na fakultetu. Znači, uglavnom, neka dokumentacija bude uredno složena da vi poslije nemate problema poslije njih, jel tako? tako je, tako je. Da, da <laughs> <laughs> znači, zapravo najviše, e, mislim, problema, nisu to problemi, već e, čisto ta odgovornost, jer mi smo studenti građevine koji se ne bave pravnim stvarima i sada tu postoji produženje, znači članstva udruge u registru udruga. I sada je tu potrebna dokumentacija razna e, za priložiti. Sad se tu moramo boriti naravno <laughs> s tim, obzirom da ne znamo puno o tome, no ja sama mogu reći da sam e, samostalno uspjela e, pripremiti sve što je bilo potrebno uz primjere sa interneta, pitanjima osoba koje su ovlaštene za to. Što vas je motiviralo da se bavite s ovim poslom, da se uključite u sve to? Pa mene je motiviralo e, to što nisam bila ni malo aktivna, a htjela sam e, dodatne aktivnosti tijekom svog studiranja, da ne kažem da sam na kraju e, fakulteta svog sam učila, jel, imala dobre ocjene, sam učila, htjela sam nešto više, e, učanila sam se u udrugu i upoznala sam puno novih ljudi koji su mi prijatelji vjerojatno za života, koji su mi e, pomagali kroz studiranje dalje, davali mi savjete, e, koji su poticali ne samo mene, već sve članove i sada ja potičem te članove i druge studente da se priključe udruzi, da sudjeluju aktivnostima što više jer donose nova iskustva, nova prijatelje, nova poznanstva, imamo priliku odlaziti i u druge države, sudjelovati na različitim studentskim konferencijama i sami organiziramo jednu, e, organiziramo i razne aktivnosti e, i samim time e, potičemo jedni druge da učimo i da djelujemo. Koje poteze možete poduzeti kao član studentskog zbora, koliko moć imate nad promjenama koje želite, koje su to promjene, a koliko je ovo sada kao predsjednica udruge? Pa studentski zbor e, je tu e, kako bi pomogao studentima da ostare sva prava, e, javljaju se sa svojim problemima s kojima se suočavaju tijekom studiranja i E, to je posao studentskog zbora. Mi kao udruga e, bavimo se drugim stvarima, mi nastojimo potaknuti upravo te aktivnosti studenata, e, organizirati različite, različite događanja, konferencije, radionice i humanitarne akcije. Imali smo jednu za Božić, humanitarna akcija Božićna zvijezda, znali smo imati i za Uskrs, također smo imali posjete Domu za netvim djecu Ivan Štark. Eh, organiziramo radionice špageti za studente preddiplomskog studija, eh, organiziramo konferenciju, eh, studentsku konferenciju iSuccess koja je upravo završila, peta godina je bila i time potičemo jel, studente iz drugih država da dolaze ovdje. Što vi mislite osobno kakva je budućnost za građevinu samo u Hrvatskoj? Pa, ja sam ovako optimistična osoba, <laughs> ja vjerujem da će sve biti dobro. Osobno sam se bojala da neće biti posla za mene, na primjer, ili za moje kolege, ali sada na petoj godini već smo polako stupili u kontakt sa poslodavcima i vidimo da s tim neće biti problema. Jedini problem je što eh, je trenutno na snazi stručno osposobljavanje koje se najčešće nudi eh, kao vrsta zaposlenja i to po meni je jedini nedostatak ovdje jer nakon dvije godine nismo sigurni hoćemo ostati raditi ili moramo dalje tražiti novi posao. Recite mi vaše mišljenje o iseljavanju obrazovanog mladog kadra, kako bi se to moglo spriječiti? Ja nisam za to osobno. Ranije jesam razmišljala o tome, no tijekom godina sam shvatila da um, Samim trudom možemo ovdje naći posao, da će biti posla za sve, samo se moramo malo više potruditi, nitko neće doći kod nas kući i ponuditi nam posao, moramo ići tražiti posao i možda to neće na početku biti ni veliki e, novci, e, ali mislim da ni ne treba žuditi za tim. Jer tu nam je obitelj, tu su nam svi, ako svi odemo ne znam ko će ostati, a na mladima <laughs> svijet je pa tako i Hrvatska. Pa Vidim, optimistična ste osoba, ovako ju smatrate li da da vas je vaš fakultet dobro pripremio za tržište rada? Pa da i ne. E, da, zato što e, mislim da smo stekli sva potrebna znanja u razgovoru sa e, studentima, asistentima koji su bili vani na neko vrijeme. Shvatili smo da se naš fakultet ne razlikuje ni po čemu od njih, osim po više E, stručnih praksa. Znači to je e, ono što mislim da nedostaje i da bi bilo potrebno, a to je profesorica Mirjana Bošnjak Klečina rekla da se radi na tom. Ja se nadam <laughs> da će se to uskoro riješiti e, za buduće generacije kako bi njima bilo lakše jer puno je bolje kada primjenimo ta znanja u praksi i vidimo jesmo li zaista nešto naučili ili nismo. <laughs> Ali ja mislim da jesmo i da ovaj, se ne trebamo bojati rada jel, u privredi. Imate li na umu nekog možda od profesora da je ostavio poseban dojam na vas, ili dobar ili loš? Pa ne mogu nikog posebno izdvojiti jer svaki od profesora je na neki način utjecao na mene e, svojim nastupom, recimo predavanjima. Netko je meni, e, mene potaknuo da se upuštam znači u ovo, u, da postanem član udruge i da se učlanim u studentski zbor uh, samim predstavljanjem, uh, držanjem govora. Uh, svaki od njih potiče na nešto. Bilo je profesora koji su nas poticali na te razmjene studentske, da idemo van. Tu mogu izdvojiti profesora Ivana Krausa koji je zaista djelovao znači e, on zapravo je bio jedan od onih koji je mene potaknuo na daljnji rad. Nije puno studenata ovaj, došlo po taj utjecaj, ali ja sam se dala tako da nije mi žao i on je uvijek tu spreman da nam pomogne, tako da ipak mogu izdvojiti jednoga, a to je on. E, što biste savjetovali budućim studentima pri izboru fakulteta? Zašto izabrati vaš fakultet baš? Ovaj fakultet treba izabrati ukoliko smatramo da je tehnička struka za nas. Ja se osobno ne mogla zamisliti da studiram medicinu ili nešto drugo. O, fakultet je dobar jer mislim da ima posla, raznovrsan je, nije više samo statika i samo crtanje, to ima puno područja u kojima se može raditi i možda u Hrvatskoj nisu toliko rasprostranjena, ali polako i to dolazi o dalje <laughs> Tko sve sudjeluje s vama u studentskom zboru i koji su vam zadaci, tko vam pomaže u tim zadacima? U studentskom zboru sudjeluje sedam članova, od toga jedna predsjednica, potpredsjednik i ostali pomoćni članovi. E, pomažu, također djelujemo sa drugim studentskim zborovima e, i djelujemo na sveučilištu. E, pomažu nam također i profesori u on, onda kada nam je potrebno Ovaj, I tako. Pa evo, zapravo vas nisam pitala, koje ste uvjete vi trebali ostvariti da nakon člana studentskog zbora vi sad postanete predsjednica e, udruge studenta? Koje, e. kakav je to bio proces? Pa to zapravo nije povezano, tako da e, je neovisno jedno od drugome. Ja sam jel svojom voljom postala i predsjednica udruge i član studentskog zbora ali nije uvjet da se mora biti e, član jednog ili član drugog da bi se djelovalo u drugoj sastavnici. E, Recite novim studentima, pitanje koje je mene <laughs> zanimalo kad sam tek kretala, e, odakle crpite energiju za sve aktivnosti i odgovornosti s kojima se bavite? Dosta ste aktivni, imate vremena i za učenje i sve. Što vas motivira? Pa motivira me, prvo što sam rekla je znači to što će završiti fakultet i zna da sam nešto učinila tijekom svog studiranja, osim što sam učila. E, motivira me to što sam upoznala puno prijatelja novih, e, što ćemo ostati dobri, što sam stekla e, nova poznanstva, što to je malo čudno zvuči, ali s prijatelji se i sa profesorima i sa asistentima to je isto jedan od pluseva, e, drugačije gledaju na vas. E, puno je lakše zatražiti nešto od profesora kada znaju da negdje djelujete i kada znaju da nešto radite. I puno puta se oni nama sami obraćaju da pomognemo im u njihovim aktivnostima i podržimo ih. Imate li neke savjete za učenje koje biste dali studentima? Pa savjet za učenje. <laughs> ja sam prve dvije, tri godine štrebala, znači doslovno. Učila sam na pamet jer je to fakultet jednostavno zahtijevao. Predmeti su bili takvi da se mora učiti na pamet. E, kasnije su već došli e, kolegi koji su bili više stručni i tu se olakšava učenje samo jer puno lakše ulazi u glavu i puno brže. E, ne treba ništa bubati, samo treba učiti sa razumijevanjem. Da treba puno sati učiti, ne treba ovisno naravno osobi. Postoji osoba koja će pročitati jednom i naučiti, postoji osoba koja će morati učiti mjesec dana za jedan kolegi i neće naučiti možda, možda i hoće. Tako da je to sve e, dosta osobno. Pa recite mi vaše mišljenje o bolonskom procesu i kurikulumu na fakultetu. E, Bolonski e, proces mislim da je dobar ako ga studenti iskoriste. Znači, on omogućava da kolegi položimo putem kolokvija i to je po meni jako dobro jer znači imamo gradivo podijeljeno na dva do tri kolokvija i puno je lakši e, proces učenja nego da sad dođemo na ispit koji usto zahtijevaju usmeni. Putem kolokvija često puta znamo biti oslobođeni usmenog dijela ispita što je za neke studente <laughs> jako dobro obzirom da imaju tremu e, usmeno se izražavati. E, tako da e, mislim da je to dobra stvar. Što se tiče kurikuluma, e, mislim da je zadovoljavajući. Profesorica Mirjana je rekla da se radi na njegovom poboljšanju i ja vjerujem da će biti još bolje. Da pozdravim slušatelje, evo javljam se iz Osijeka, građevinski fakultet, razgovaram sa gospođom Kristinom Strukar. Recite mi još vaše mišljenje o Erasmus programu, to ste možda vi sami sudjelovali u njemu. Nisam osobno sudjelovala, ali poznajem kolege, odnosno prijatelje koji su sudjelovali, imaju jako dobrih iskustava, konkretno su bili u Wiesbadenu u Njemačkoj, e, njih četvero prošle godine i došli su sa e, puno novih iskustava, poboljšanjem e, znanja jezika, što engleskog, što njemačkog, e, neki od njih su upoznali tamo i <laughs> svoje cure i momke. Ovaj, tako da e, mislim da je dobra stvar i da se treba upuštati u to. Nisam osobno malo vremena ove godine da se aktiviram u tom dijelu, ako mi je bila želja, ali potičem sve studente da se odvaže na to jer donosi puno novih iskustava, puno novih znanja, E, i puno novih partnerstva naravno u daljem životu. Da se vratimo ponovo na udrugu studenata, recite evo koliko često se vi godišnje sastajete? E, pa sastanci su zapravo na mjesečnoj bazi, jednom do dva put mjesečno, ovis, ovisno o aktivnostima. Ako nam nešto slijedi, neka, neki događaj ili nešto, tada su sastanci nešto češći kako bismo uskladili i dogovorili sve što je potrebno učiniti. I koji su planovi za nadolazeću akademsku godinu? Pa planovi su e, održavati aktivnosti kojima se trenutno bavimo, znači humanitarnim akcijama, špagetama, zimskim radionicama, o radionicama općenito, e, te konferencijama i Success, ali ja se nadam da će studenti biti još aktivniji na godinu, te da će nam se pridružiti veći broj studenata i aktivirati se u više novih aktivnosti. E, ja to potičem i, i nastavim pomoći unatoč tome što neće biti na fakultetu, ali moja pomoć je uvijek tu. Koje su još događanja u planu za studente? Pa, e, trenutno ne znam, sad <laughs> su na godišnjem, <laughs> ali e, na početku godine dogovaramo sve aktivnosti koje će se e, održavati, tako da to tek slijedi. U kojim se projektima sada bavite još? projekti, kao što sam spomenula, i Success, je najveći projekt udruge koji se radi osim njega? Osim njega e, špageti, to je ta studentska radionica. E, zaboravila sam spomenuti zimsku radionicu koju smo imali, odnosno radionicu e, kojom smo izrađivali božićne ukrase kako bi uredili prostore fakulteta. Na tom mjestu radimo. Zatim znanost u skavu, e, to je projekt e, kojim potičemo e, druženje studenata sa profesorima. Pozovemo profesora po izboru studenata s kojim odemo na kavu i pričamo, pa na kraju se to svede o poslu u privredi, njegovim iskustvima, nekim savjetima koje nam može dati te osobnim iskustvima. Znači posao e, ureda studentskog zbora je zapravo pomoći studentima i studenti se uvijek mogu obratiti za pomoć e, ako imaju neke probleme i ne trebaju se toga ustručavati. Pa s kojim problemima vam se jave studenti, s kojih problemi najviše muče kada vam se obrate? E, pa najčešće se obraćaju e, u vezi upisa na godinu, Znači, ukoliko neki student e, upisuje ponavljačku godinu već više puta, onda se jave da znaju koja su njihova prava, e, plaćanja i e, način studiranja. Uz to javljaju se i za to su uglavnom glavni problemi, jel tako? Da. Imate još neku poruku za kraj? Za kraj, pa studiranje je znači najbitniji i najljepši dio života i savjetim svim studentima da iskoriste e, to najbolje što mogu i da se aktiviraju što više mogu i da e, se ne ustručavaju uopće e, puštati u nove avanture. Hvala puno. Zahvaljujem se Kristini Strukar iz Osijeka Građevinski fakultet Sanja Benić. Montaže Robert Pavelić iz Osijeka Sanja Benić.